Pa tako da krenemo redom ovdje. Znači govorimo ovdje šta je osnova u, u imovinsko-finansijskim razima, transakcijama, odnosno kupoprodaji. Većina učenjaka ovog umeta je na stavu od, od, imama, od četiri mezeba, učenjaka četiri mezeba, nasuprot njima su zahirije većina učenjaka umeta na stavu da je osnova u međuljudskim postupcima imovinskim, da je osnova dozvola. Šta znači dozvola? Znači sve je dozvoljeno, osim što imamo šerijatski argument da je, da je neka, neki vid kupo, prodaje, razmjene i metka, da je on zabranjen. Kao što su e, došli, znači i to je jedno, jedno e, fisko pravilo, da a dat, znači da su a dat el aslo fiha i baha. Znači, e, običaj, odnosno međuljudski postupci, imovinsko-finansijski, kupoprodajni, osnova je u njima dozvola. Osim ako dođe šerijatski argument da je nešto zabranjeno. I to je, ta osnova je vrlo bitna. Kada vam neko kaže da je nešto zabranjeno o stvari koje radimo, e, tebi ne, e, ne treba dokaz da je dozvoljeno to, nego treba dokaz da je to zabranjeno. Znači, u ovim stvarima se traži dokaz da je zabranjeno, jer je osnova da je dozvoljena. Za razliku od ibadeta, onaj poznati osnov pravilo fiksko u ibadetima, da je asl fil ibadat hazr. Da je osnova u ibadetima zabrana. Ne radi se ništa od ibadeta, osim što imamo šerijski argument da je to potvrđeno da se to radi. I ova dva pravila su jako bitna. I sa njima čovjek rješava mnoge stvari u, u, svom poimanju vjeri. Ako zna da o ibadetima se ne radi ništa osim što je potvrđeno šarijetskim tekstima da se radi, znači da bi radio neki ibadet, on mora imati dokaz za taj ibadet. I naravno ako postoji taj dokaz, učenjaci su, e, znajući taj dokaz, e, izvukli zaključak iz tog dokaza da se radi taj ibadet, ili ga radio poslanik sam sadama shabi i selefogumeta. Za razliku od e, ovih kupoprodajnih postupaka, financijsko-imovinskih transakcija, e, koje se do sudnjih dana će se one mijenjati. E, način komuniciranja razmjene, razmjene dobara među ljudima će, e, znači od vremena poslanika do danas i do sudnjih dana uvijek će biti, doći se sa nekim novim vidovima razmjene dobara. I, a osnova je u njima dozvola i onda znači čovjek treba znati osnovne stvari koje je došlo u šrijetu da su zabranjene, a ostalo je sve dozvoljeno. E, na ovu osnovu ukazuju sljedeći šerijatski tekstovi. je uzvišenog Huveledi halaka lekuma fil ardi džemija. On je vama, kaže, stvorio sve, on, on je za vas stvorio sve, sve što je na zemlji kako mi za vas stvorio? Znači da koristite. Sve što ima na zemlji stvorio je Allah šanu za nas da koristimo. A imamo drugi kuranski ajet koji, e, koji je jasan ko dan u dozvala, dozvala uh, e, trgovini. Wahallallahu al riba. Allah šanu dozvolio trgovinu, kupoprodaju, a zabranio je kamatu. Iako je to nekome slično. <clears throat> Također, kul men harrama zinata Allahi lati akhraja ibadihi tayyibati min Reci ko je zabranio Allahove ukrase koje je on dao za svoje robove od tajibata, od lijepi, od lijepe, od hrane, od odjeće, od svega ostalog, od hrane za, koje, koje je risk ljudima da koristi. Znači, kada šan kaže ko je zabranio, što znači da to je osnova da je to dozvoljeno. Moraš imati dokaz da je nešto zabranjeno, jer je osnova da je to sve dozvoljeno. Dovoljno su ova dva ajeta, E, koji ukazuju na dozvolu. Kaže šejh Islam ibn Taymije, kaže la jahrum ala nasi minel muamelati elati jahtađuna ilaiha illa ma della kitabu wa sunnetu ala tahrimi. Kaže, nije zabranjeno ljudima od muamelata, od međuljudskih postupaka za kojima ljudi imaju potrebu. Kaže, osim ma delle, illa ma delle kitabu wa tahrimi. Osim što ukazuje Kur'an, kitab i sunnet, da je to zabranjeno. I na ovome većina učenjaka umet, ovog umeta izdvojili su u uh, uh, zahirije i oni kažu da je osnova zabrana. Moraš imati dokaz da nešto dozvoljeno da bi to radio. Naravno, učenjaci odgovorili na njihov, taj stav i nema sumnje da on bate jer ako bi to uzeli da ima, e, otkud nama dokaz za mnogi stvari koje danas radimo, e, kojima se bavimo, koji, na koji način, koji poslujemo, znači ne bi ništa smjeli raditi dok nemamo dokaza, a dokaza nema na Koranu sunetu, u Koranu sunetu došli su, e, pogotovo u Koranu, došli su opći principi u ovoj, u, vrstama komuniciranja među ljudima u smislu imovinsko, imovinsko-financijskih nekih razmjena dobara. Tako da nema potrebe da sada odgovaramo na, na, ovaj, na ovaj stav učenjaka. أندلسا أندلسن أندلسن أندلسن